أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Slava i zahvala pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu zahvaljujemo, njega obožavamo i veličamo i od njega pomoć i uputu tražimo. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashaabe, njegove drugove i sve one koji njegov sunnet slijede do sudnjega dana. A zatim, ja bih se prije svega zahvalio organizatoru našoj studentskoj organizaciji Sahva iz Mostara na ovom, na organiziranju ove tribine, ovog predavanja, moleći Allaha Đalešanu da i nagradi na njihovom trudu u promicanju Allahove istine, u promicanju svjetla Islama, Kur'ana i Sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Nakon toga, draga braćo, poštovane sestre, cijenjeni građani Mostara, ja sam za večeras nanijetio i nadam se inšala ćete me vi u tome podržati da se svi zajedno podsjetimo na osnovni i temeljni princip ljudskog života na zemlji. Princip zbog kojeg je Allah Đelešanohu stvorio kosmos, zbog kojeg su stvoreni nebesa i zemlja, a prije i poslije svega, princip zbog kojeg je stvoren čovjek kao centralna figura u kosmosu, i kao centralna figura u ovom postojećem svijetu. Taj princip jeste tevhid ili jednoća i jedinost stvoritelja svega postojećeg Allaha subhanahu wa ta'ala našeg stvoritelja i obskrbitelja milostivog dobročinitelja koji je stvorio čovjeka iz ljubavi prema njemu dakle stvorio je čovjeka iz ljubavi prema njemu i odlikovao ga nad svim ostalim stvorenjima. Dakle, želja nam je da se podsjetimo na onaj ugovor i zavjet koje su naše duše dale Allahu subhanahu wa ta'ala prije nego što je Allah Đelešanuhu spojio sa tijelima kada ih je upitao Elestu bi rabbikum, nisam ja vaš gospodar sve su duše odgovorile potvrdno i rekla talu bela šehidna da ti si naš gospodar i mi svjedočimo. I kako god ovo naše druženje i ovo podsjećanje nije nikakva igra i zabava, ono također, braćo i sestre, nije išala nikakvo pametovanje i isprazno mudrovanje, već jedan bratski i ljudski savjet koji podrazumijeva prije svega djelovanje na ljudsku svijest i razum koji je Allah Đelešanohu podario kao jednu od najvećih blagodati, blagodati čovjeku. A Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu u svojoj objavi kaže فَذَكِّرْ إِنَّ فَاتِ ذِكْرَ Ti opomini, a opomena će koristiti opomena će koristiti ljudima, jer ljudska srca i ljudske duše često puta zaboravljaju i potrebu za ovakvim podsjećanjem imaju svi, i muškarci i žene, mladići i djevojke, političari, oficiri, vojnici, radnici, studenti i tako dalje. Posebno kada znamo da živimo u vremenu kada su mnogi ljudi zaboravili na Boga i zaboravili samim tim na cilj svoga postojanja na ovoj, na ovoj zemlji. Govoreći o svojstvu ljudskog zaborava, Allah subhanahu wa ta'ala spominje nam prvog čovjeka, odnosno našeg praoca, kako mi to volimo kazati, Adem a.s. i kaže وَلَكَلَ عَهِدْنَا إِلَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ Mi smo prije uzeli ugovor od Adema, pa je on zaboravio. Zaboravio je pa ga šeitan naveo njega i njegovu ženu Havu da okuse sa zabranjenog stabla u džennetu i onda su zbog tog grijeha koji su počinili i zbog zuluma i nepravde prema samima sebi spušteni, spušteni na zemlju. A kada ljudi zaborave na Allaha, onda nastaje nered na zemlji. Nastaje fesad kao što je danas slučaj sa stanovnicima zemlje, kada su ljudi, obični smrtnici, dakle ljudi koje je Allah stvorio od kapi sjemena, koji će živjeti izvjesno vremena zemlji i umrijeti, vratiti se Allahu, sebi dali za pravo odnosno uzeli sebi ulogu bogova, na naudu billah na zemlji, i dali sebi za pravo da upravljaju ljudskim životima i ljudskim sudbinama po svom nahođenju i po zakonima koje su oni sami propisali i izmislili. Taj čovjekov zulum i nepravda prema samom sebi, draga braćo i sestre, dovoje je do katastrofalnih posljedica. Prije svega, dovoje je do prolijevanja ljudske krvi, nedužne ljudske krvi od Mašika do Magriba, Danas je ljudska krv postala nešto najjeftinije na ovoj dunjalučkoj pijaci. Zatim dovela je do širenja nereda i nemorala koji se širi poput kuge, a koji za posljedicu ima srušene porodice, srušene brakove, opasne bolesti kojima nema lijeka, koje završavaju u bolnicama i ludnicama i koje prijete da unište, da unište ljudski rod u potpunosti. Allah subhanahu wa ta'ala govoreći upravo o tom ljudskom nemaru i e, uzroku tog fesada kaže A'udhu billahi mine shaitan rajim Zahara al fesadu fil berri wal bahri bima kesebet ejdin nas Pojavio se metež i na kopnu i na moru Dakle, nered je ovladao zemljom Zbog čega? Šta je uzrok tome? Bima kesebet ejdin nas, zbog onoga što ljudi radi. Dakle, ljudski faktor. Ljudska ruka je prouzrokovala sav nered na zemlji. I čovjek te stvari čini u korist svoje vlastite štete. Jer bez poznaja Allaha subhanahu wa ta'ala, bez vjere, bez morala, bez dobročinstva, nema napretka, nema prosperiteta, za, nema smiraja za ljudsku dušu. Dakle, čovjek ne može osjetiti mir u svojoj vlastitoj duši, u svom vlastitom životu, ako nije spoznao Boga, ako nije spoznao Allaha Đelešanu. I nema sreći ni raspoloženja, na dunja, na, niti, niti hajra na ovom ili na budućem svijetu, bez obzira kakav status i položaj čovjek zauzimao u društvu. Mi smo svjesni i svjedoci smo da živimo u vremenu u kojem ljudi smatraju istinom samo ono što im donosi trenutačnu materijalnu korist i ono što će zadovoljiti njihove strasti i ne biraju sredstva kako će to ostvariti. A također smo svjedoci da je čovjek bez vjere poput slamke na vjetru koja se ne da smiriti. Ne može se smiriti. Vjetar je nosi kud hoće i kako hoće. Ličnost koja nema nikakve vrijednosti, koja je okovana u okove strasti koje ga razdiru, koje ga razdiru i ponižavaju, ponižavaju do dna. Tako je isto obraćaj se sa društvom. Kako god pojedinca, kako god pojedinac pati i biva ponižen, onda kada se udalji od, od izvora spoznaje, od istine, tako i društvo. Ono je bez vjere prašuma, bez obzira na nivo civilizacijskih naučnih dostignuća. Jer je u tom društvu mjerilo vrijednosti, snaga i moć. Ovo ne može niko danas demantovati. Snaga i moć su mjerilo, mjerilo vrijednosti, a ne dobrota, pravednost, moral i one istinske vrijednosti o kojima Islam govori. I tu čovjeku dezorientiranost i izgubljenost bez vjere najbolje opisa jedan pjesnik u svojim stihovima i molim vas da ih poslušajte. Pogledajte šta znači ne znati za svoga gospodara, iako su naše duše se zaklele i potvrdile da je Allah gospodar. Kaže ovaj pjesnik Došao sam, a ne znam otkuda, ali došao sam. Moje su noge ugledale put i krenuo sam i ostaću putnik htio ili ne htio. Kako sam došao i kako sam ugledao, ugledao put, ne znam. Jesam li ja nov ili sam oduvijek u ovome svijetu? Jesam li slobodan ili zarobljenik u okovima? Da li ja upravljam ovim svojom dušom ili sam vođen? Želim da znam, ali ne znam. Moj put, šta je moj put? Je li dug ili kratak? Jesam li ja s ciljem spušten u život ili sam bačen i ostavljen? Je li to ja idem putem ili put ide? Ili nas dvojica stojimo, a vrijeme ide? Ne znam. Da li poslije kabura, nakon smrti ima proživljenje i život vječnosti? Ili potpuni nestanak? Ne znam. A zašto ne znam? Ne znam. Dakle, pogledajte te zbunjenosti, izgubljenosti, nesigurnosti u ljudskom životu kad ne zna istinu, kad ne zna pravi put. Bez obzira o kakvom se kalibru intelektualca radilo. Za razliku od onoga ko zna istinu, ko zna suštinu postojanja, ko je spoznao Allaha, ko je spoznao istinskog Boga, a Bog se istinskim ne može spoznati osim preko njegove objave koja se slaže sa ljudskim razumom i sa ljudskom fitrom, odnosno prirodom. I na pitanje koja je sebi postali ovaj pjesnik, a koja sebi postavlja svaki čovjek, svaka ljudska duša, zašto sam stvoren? Ima li posle smrti novog života? Kakav je, kakva je svrha mog postojanja? Na ta pitanja koja postavlja sebi svaki čovjek, kako smo kazali, ima odgovor, ima odgovor samo objava Allahova, Zbog toga je zbog tog odgovora je Allah dželle dželešanu slao poslanike od Adama alejselama do Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I zato samo islam kao posljednja Allahova objava ima odgovor i nepobitne dokaze o Allahu koji čovjeku ne ostavlja prostora da luta, da se koleba, da sumnja, da život smatra besmislom i tako dalje. Da sumnja je li ovo sve nastalo slučajno ili je nastalo kako nas je u zabludi držao godinama i desetljećima uh, Darwin, evolucijom i tako dalje. A primjer za to, pogledajte šta znači spoznaja Allaha. Jeste jedna muslimanka, starica jedna, koja nije bila plaho učena i pismena, jedan put je poznati islamski učenjak i filozof Fahrudin Errazi naišao sa svojom svitom kroz jedno muslimansko naselje I ljudi su se okupili oko njega, pa su pitali ko je taj. Kažu, to je Fahudin Razi, koji ima hiljadu dokaza za postojanje Boga. Koji ima hiljadu dokaza da postoji Bog. Tada ova starica koja je slušala tu, tu pohvalu na njegov, na njegov račun, tada se ona nasmijala i rekla da nije imao hiljadu sumnji, ne bi mu trebalo hiljadu dokaza. Dakle, da nije, da ga nisu kopkale tolike sumnje, ne bi mu trebali toliki dokaze. Zar on sam nije dokaz? Zar svaka slamka, svaka travka, svaka biljka i životinja na zemlji, u kos, e, sve sazvježje u kosmosu i tako dalje, ova harmonija koja vlada u prirodi, zar nije dokaz da postoji, da postoji Allah subhanahu wa ta'ala? Dakle, sama ljudska priroda potvrđuje tevhid i teži tevhidu. Allah kaže, فَأَكِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفَ فِتْرَةَ اللَّهِ لَتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Ti okreni svoje lice kao pravi vjeri prema vjeri, prirodnoj vjeri po kojoj je Allah sve ljude stvorio. Kada je poznati islamski učenjak, velikan ovoga ummeta, Ebu Hanife, radijallahu ta'ala, razgovarao sa skupinom ateista koji su tražili od njega, pokušali da se izigravaju sa njim, koji su mu govorili da je ovo sve slučajno nastalo, on je je dobio na jedan vrlo jednostavan način. Kad su oni izložili svoje ubjeđenje da je sve nastalo slučajno, on je kazao, znate šta, vrlo interesantno to što ste kazali, ali hoćete li mi povjerovati u moju priču? Ja vama ne vjerujem. Ja ću iznijeti svoje dokaze. Ali hoćete li povjerovati u moju priču? Ja sam vidio jednoga dana lađu, on je živio u Kufi, u Iraku. Ja sam jednoga dana lađu kako pro, plovi morem sama, bez kormilara. Nema ništa, nikoga. Stvari su se u lađu same natovarile. Sve su same ušle. Koferi, tašne, sve ostale, sve same ušle. I onda se ta lađa sama zaustavila na obali. I one stvari su same izišle, izišle iz, iz lađe i sve se smjestilo na svoje mjesto. Kažu li, to je nemoguće, to je izmišljotina, to je izmišljotina. Kažu mu Hanife, pa vi ne vjerujete u tu priču. I naravno da nije istina. Pa kako ovo da neće biti izmišljotina vaša priča, da je sve ovo stvoreno, stvoreno samo od sebe, da je stvoreno slučajno i da nema, da nema svoga stvoritelja. Imam šafija kad mu je postavljeno ovo pitanje, Kad, je, kad su od njega tražili dokaze o Allahu Đalešanuhu, uzao je list djetelinje, obični list djetelinje. I kaže, pogledajte ovaj list. Kada ga pojede gazela, iz nje iziđe misk. Od jednog dijela gazele, jednog dijela njenog organizma, pravi se najljepši miris koji se zove misk. Kad ga pojede pčela, iz nje iziđe mi. A kada ga pojede svilena buba, iz nje izađe svila. Zar to nije dokaz, dokaz o postojanju mudrog i svemoćnog stvoritelja. Ahmed ibn Hanbel je na ovo pitanje odgovorio na sljedeći način. Uzeo je jaje, jedno obično jaje i kaže pogledajte ovo jaje. Njegova vanština je čisto srebro, a njegova unutrašnjost je čisto zlato. A kada se to jaje naleže, iz njega iziđe životinja koja čuje, vidi i hoda. Zar to nije dokaz o postojanju gospodara, gospodara svjetova? Dakle, kakva slučajnost i kako samo od sebe može nastati ovo savršenstvo koje vlada u kosmosu i ova harmonija koja, koja vlada u kosmosu. Kako kaže jedan učenjak islamski, slučajnost, dokaz da, je, da, je, da, da ovo nije nastalo slučajno ili tvrdnja da je to nastalo slučajno je slična tvrdnji koja je absurdna i glupa, kao kada bismo kazali čovjek je izdvojio pet majmuna u jednu prostoriju i dao im svima pisaće mašine. I oni su ne pet godina ili deset, nego milion godina švrljali, pisali, pisali. I nakon milion godina postoji mogućnost da od tog njihovog švrljanja i udaranja po pisačoj mašini da nastane jedna skladna pjesma ili jedna dobra, dobra, dobra knjiga, dobar roman. Nema šanse. Nema šanse da to, da to nastane ikada. Dakle, jer majmoni nemaju mogućnost za to. Ili šta, kao što kaže jedan američki učenjak, Christian Morrison, u svojoj knjizi Potreba za vjerom, kaže, uzmite deset metalnih novčića na, i ispišite na njima brojeve od 1 do 10 i stavite ih u džep. Mogućnost, mogućnost da odma od prvi put izvučete novčić sa brojem 1 je 1 naprema 10. 1 naprema 10 a mogućnost da izvučete po redu sve brojeve od 1 do 10, sve novčiće na 10, je 1 naprema 10 biliona. Znači, obični novčići od 1 do 10, da ih savršeno izvučete po redu. Mogućnost je ta 1 naprema 10. Pa kaže, kako je onda moguće da je slučajno nastalo ovo savršenstvo koje mi pred sobom gledamo? I pogledajte kako Allah Đelešanu upozorava ljude, upozorava čovjeka, o čijem smislu života ćemo sad malo kasnije govoriti, zato smo naslovili naše predavanje na, sa, na, sa, sa nazivom kao kuda ideš čovječe. Kaže Allah čemu, kutila li insan ma akfara min eji šejine halaka. Proklet neka je čovjek, koliko je on samo nezahvala, od čega ga on stvara, od čega ga Allah stvara, od kapi se, uh, min nutfetin halatahu fa kaddara, od kapi semena ga stvara, i za ono što je dobro za njega pripremi. Thumma sabila yassara. Zatim mu put, put spoznaje dostupnim učini. Thumma amatehu fa aqbara. Zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen. Thumma idha sha'a anshara. Zatim će ga kad bude htio ponovo preživjeti. Dakle, nije slučajnost. Nije slučajno sve nastalo. Nije priroda stvorila, stvorila sve ovo. Kako vole da kažu oni koji ne vjeruju u Boga. Priroda, šta je priroda? Pogledajte kako jedan običan čovjek razgovarao s jednim ljekarom, s jednim doktorom. Postavljamo vrlo interesantna pitanja vezana za ljudsku krv. Kaže mu ovaj pacijent koji je došao kod doktora pa kad je završio sa, sa, sa, svojom, sa svojim pregledom, kaže mu doktora ja bih te nešto pitao. Kaže mu budu pitaj. Kaže, zašto, možeš mi objasniti zaš, zašto je ljudska krv crvena? I zašto inače krv crvena? Kaže mu doktor, zato što u krvi postoje crvene stanice ili čelije. A ovaj čovjek pita, dobro, a zašto su crvene? Kaže, zato što e, sadrže hemoglobin, dakle jednu substanciju koja se hemoglobin, koja postaje crvena kad se pomiješa sa oksigenom, sa oksigenom u krvi. Kaže, savršeno, odlično. A odakle dolaze te čelije koje sadrže hemoglobin? Kaže, doktor, dolaze iz moje tvoje jetre, dakle njih koji izvodi naša jetra. Kaže ovaj čovjek, mašallah, A kad su povezani svi ti organi, čelje i krv, e, tako savršeno funkcionišu, nema greške. Odakle je to? Kako? Po kojem zakonu funkcionišu? Kaže ovaj doktor, to mi nazivamo prirodnim zakonom. Kaže ovaj čovjek, dobro, a hoću mi objasniti šta znači prirodni zakon. Šta je to priroda? Pogledajte odgovora. Kaže ovaj doktor, to su priroda i prirodni zakon. To znači, to su unutrašnji stihijski poticaj koji dolaze iz dubine života pod uticajnim snagom prirode. Ovo ovaj čovjek naravno nezadobnim odgovorom jer i doktor je sam sebe zbunio, ništa nije rekao. Kaže mu, kako je onda moguće, doktore, da rezultat tih stihijskih poticaja, dakle stihijski, sami od sebe, tih stihijskih poticaja, da rezultat tog kretanja u kosmosu bude ovaj savršeni red i savršeni sklad. Kaže ovaj doktor, Ne pitaj me o tome. Moja nauka govori o tome šta se dešava. A nije njezno da odgovori zašto se nešto dešava. Allah subhanahu wa ta'ala govori govorići dakle o, o, o stvaranju kaže en huliku min gajri šein en humul halikun jesu li oni stvoreni bez ičega, bez stvoritelja ili su oni sami sebe stvorili a u drugom ajetu suri Jasin kaže subhanallazi khalaqa al azwaja kullaha mimma tumbitu l'ardu, o min anfusim mimma la ja'lamu, neka je slavljen onaj koji u svemu stvara par. Od svega postojeći među biljkama, životinjama i ljudima, od svih vrsta stvara par i sve stvara u paru. Muško i žensko, to je par, jel? Nisu homoseksualci par. Mogu su homoseksualci par. Ako je, to, to, to, je, to je negiranje prirodnog zakona, zakona po kojem je Allah sve živo stvorio. I tom zakonu se divi sve, sve na zemlji, osim ljudi koji su nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ako bi tako se ponašali, onda bi propali nebesa i zemlja. Nestalo bi života. I ako bi se ponašali tim neprirodnim, neprirodnim životom, koji kojim ne žive niko, osim dakle jedna sorta ljudi, jedna mala skupna ljudi, koja se ne pokorala Allahu. Među životinjama toga nema. Među životinjama toga nema. I kad je riječ o Allahu Đelešanu, pogledajte kako ne, jedan od najljepših odgovora, ili možda najljepši odgovor, uh, kad je u pitanju objava, dao je Musa i Selam, kada ga je Faraon, kada je sa njim raspravljao, kada je upitao ko je tvoj Bog, ko je tvoj Bog, Musa i Selam odgovara vrlo kratki i jasnim rečenicama i kaže Rabbu nalladhi a'ta kulle še'in halqahu thumma hada Naš gospodar, dakle, moj Harunov, pitaš ko je naš Bog? Naš gospodar je onaj koji je svemu što je stvorio dao što mu treba. Zatim, kako da se time koristi? Nadahnuo. Dakle, i insanu i hajvanu je Allah dao sve što mu treba. I nije samo to, nego je svako živo biće nadahnuo kako da ostvari svoj životni cilj, odnosno kako da se potvrdi, u ovom slučaju govorimo o čovjeku, kako da se čovjek potvrdi kao čovjek. Allah mu olakšao i omogućio i nadahnuo ga kako, kako će se potvrditi kao čovjek. Eto, braćo i sestre, to je Allah, naš stvoritelj, jedini istinski Bog koji je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. Kaže uzvišeni, da kada halaknal insane fi ahsen takvim, mi smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku. Dakle, čovjek je stvoren u naj, od svih stvorenja. Allah Đelešanu je čovjeka stvorio u najsavršenijem, najljepšom obliku. Jedan put jedan čovjek se zakleo Allahom da će razvesti svoju ženu, da će je pustiti. Ako ne donese dokaz da je ljepša od mjeseca u uštapu. Dakle, kad je mjesec pun. Pa je otišao imamu Maliku, kad je došao, žena nije donijela dokaza, nije znao jadnica. Pa otišao je malo maliku i kaže, ja sam se zakljel Allahom da ću svoju ženu pustiti, ako ne donese dokaz da je ljepša od mjeseca u Kaže Ta žena malik džaba se zakljel, pusti ženu, ne može žena biti ljepša od mjeseca u štapu. Ovaj čovjek je tužan, jedan otišao kući, vratio se i usput sretni mama Šafiju koji je došao kao mlad, insan, mladi student, da uči kod mama Malika. Pa ga pit, pa se se i pita ga, Šafija, što si tužan? Pa mlad ispriča, šta se desilo? Kaže, budi radostan i vesel, ja imam dokaz da je tvoja žena ljepša od mjeseca u uštapu, kad je mjesec pun. Kaže, daj mi dokaz, daj mi dokaz, samo da je, da je ne puštam. Kaže, zar ne zna imam malik da Allah Đelešanu kaže da tad halaknal insane fi ahsani takvim. Zaista smo mi čovjeka stvore najnešnje obliju. Pa je otišao ovaj čovjek, vraća se na ovom maliku i citiram ovaj aj. Kaže, istine, rekao mam šafija, upravo je, ne trebaš, ne trebaš pustiti svoju ženu. Dakle, Allah je stvorio čovjeka u naj, najljepšem obliku i nije ga uzalud stvorio i nije ga ostavio da luta bez upute Uzvišeni kaže em hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Zar mislite da smo vas uzalud stvorili da se nama nećete vratiti? I govoreći o cilju ljudskog stvaranja, Allah upozorava meleke i kaže وَإِذْ قَلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِنُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَ Kada je tvoj gospodar rekao mele, me, melekima ja ću na zemlji halifu stvoriti, namjesnika postaviti, a to je čovjek. Rekli su meleki قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك rekli su zar će stvoriti na zemlji onoga ko će krv polijevati, ko će nereći činiti na zemlji, a mi te veličamo i hvalimo onako kako tebi dolikuje. Šta im je rekao Allah Đelešanu? Kale inni a'lamu ma la ta'lamun. Ja znam što vi ne znate. Ja Allah zna kao naš stvoritelj tajnu o čovjeku koju meleki nisu znali. I čovjek je sam po kako kaže uznačenje muđiza, kao što je Kur'an muđiza od Allaha Đalešanu. Od čega je stvoren čovjek, malo smo prije govorili. ako ima ovdje studenta, doktora i tako dalje, znaju da je čovjek stvoren od nekoliko e, sastanih elemenata, vodi, kisi, karbon i azot, jel? A u pro, u, otprilike u, u, u, svakom čovjeku odraslo ima oko 50 litara vode. 50-60 litara vode, jel? Koliko košta kubik vode? Marka. Marka kubik vode. Znači trebamo 20 ljudi da zaradimo, da zaradimo, da zaradimo samo jednu marku kada bi prodavali tu vodu na pijaci. I kada bi ove elemente sve zajedno prodavali, ne bi smo kupčkinu hljeba. Znamo, međutim, bez obzira što je čovjek stvoren od toga, kada Allah Želešanu udahne u njega dušu, on postaje veličina, on postaje ličnost, postaje zadužen emanetom koji su odbili nebesa i zemlja, jer nisu u mogućnosti da izvršaju taj emanet osim čovjeka. I da insan, da čovjek nije vrijedan, da nije vrijedan spomena, ne bi ga Allah Želešanu postavio za halifu. Dakle, čovječe, ti si tu na zemlji, ne da rušiš, nego da izgrađuješ život. Da izgrađuješ život. Ne da uništavaš, nego da kultirišeš i izgrađuješ koliko možeš. I da se potvrdiš kao ličnost, kao halifa na zemlji, da opravdaš očekivanja i da ispuniš emanet koji ti je Allah dao. A to ćeš učiniti kada? Ako budeš pokoran Allahu i ako budeš slijedio njegove upute. I onda ćeš dostići stepen veći od meleka. Veći od meleka. Možda ovo nismo znali, jel? Ali čovjek koji se pokorava Allahu Đelešanovu, izvršava njegove naredbe, a kloni se njegovih zabrana, je bolji od svakog meleka. Po učenju Islama, odnosno po učenju Alisunata al Džemata. Jer melek nema slobodnu volju. Meleki se pokoravaju Allahu Đelešanovu bezoslovno. Izvršavaju sva Allahova naređenja. A čovjek ima mogućnost da učini dobro, da čini zlo. Da ide putem istine i putem zabude. Da ruši život kao što ga ruše nevjernici, i, i sinu smutnju i da ga izgrađuje. Da se potvrdi kao halifa ili da se sroza na nivo ispod životinje. Ima slobodnu volju zbog te slobode, zbog mogućnosti izbora i slijedi odgovornost. Da čovjek nema mogućnosti izbora ne bi odgovoran da Allahom Đelešanu. Dakle, čovjek ima te kvalitete. Te kvalitete. Zato ga Allah izabrao i stvorio da bude halifa na zemlji. I da potvrdi on svojim životom tevhid, da svjedoči tevhid i Allahu u jednoću dok je, dok je živ. Zbog toga ga čeka velika nagrada. Pa braću i sestre, zar se čovjek sa takvim potencijalom, zar će čovjek da taj, sav, taj, taj, taj svoj potencijal žrtvovati radi svog stomaka i seksualnog nagrada? Zar vrijedi ili zadolikuje takvom stvorenju koje je Allah stvorio u najljepšem obliku da sam svoj život svoju mladost, svoje znanje i svoj potencijal iskoristi i upotrijebi za zadovoljavanje svojih niskih nagona, odnosno da živi na nivou potreba svoga, svoga tijela. Nažalost, danas je mnoštvo ljudi, posebno omladine, kojom je, kojima je životna deviza iskoristi što se iskoristit može. A to je deviza onih koji su svoju strast za svoga Boga uzijeli. I mi se Allahu žalimo na nemoral koji se širi, braćo i sestro, zemlju i slijepilo, duhovno ili duševno slijepilo koje je snašno ljude. Mi smo do juče se ponosili i još uvijek se ponosimo našom omladinu, alhamdulillah. Nadamo se dobro od naše omladine. Juče smo se ponosili kada je trebalo braniti naše vrijednosti, kada je trebalo braniti našu državu, kada je trebalo braniti našu vjeru, kada je trebalo braniti čast muslimana i muslimanki na ovim prostorima, Ko je stao na branik? Na branik tih vrijednosti? Omladina. I bez sumnje je položila ispit. Bez sumnje je položila ispit. Sa nikakvim mogućnostima. Sa nikakvim šansama, kako su neprijatelji, neprijatelji islama govorili. Uspjeli smo uz Allaho pomoć. Ali kična tog naroda i osnova te odbrane bila je upravo omladina. Nažalost, poslije agresije našu omladinu zavode i odvode u zabludu raznorazne kolovođe nevjerstva, kufra, nemorala i tako dalje, udaljavaju od njihove prirodne uloge, od njihove prirodne uloge, hoće da im propaste prije nego što procvjetaju, prije nego što uzmu snagu, dakle da im unište i moralno, i materijalno, i duhovno, i psihički, i fizički, i onda im prave domove, prave im bolnice, kad oboli od kad se, kad se, kad postanu ovisnici, o raznim vrstama droga i tako da, dakle, kad ih unište, otvorili su pogajateljice mjerstva, braće i sestre. Allaha mi, ovo je stvar o kojoj svako od nas mora da brini. Otvorili su sva vrata nemorala. Reklamiraju nemoral. Reklamiraju stvari koje uništavaju i alkohol, i duhan, i drogu i tako dalje. A onda, kad se to desi, kad čovjek oboli od toga, onda mu pravi bolnice i sažaljevaju ga. I kad nemojte napadati te ljude, Ma ne napadamo mi, ne vređamo i vi, vi vređajte. Vi vređate koji ste im omogućili takve stvari, vi ju propaštavajte. Posebno žene muslimanke, one su nekad bile poznate po čestitosti i čednosti i čistoti i nevinosti. Čak je Anton Hangi u vrijeme Austro-Ugarske, dakle kršćani, koji je pravio svoje putopise i svoje zapise, u svojim zapisima između ostalo govorio, kaže, putujući Bosnu, lahko je prepoznati ženu muslimanku. Po čemu? Ona se ke odlikuje stidom, čednošću i, či, i čistotom, moralnom čistotom. Stidom, čednošću i moralnom čistotom. Voljeli bismo danas čuti da je to tako. Međutim, nažalost nije, ali ima nade za naše generacije. Voljeli bismo čuti za mladića koji je imao mogućnost da učini, da učini grijeh sa bilo kojom ženom, pa da se pohvali da kaže nisam htio ime Allaha Đalešanu, bojao sam se Allaha Subhanahu wa ta'ala, bojao sam vidjeti takvu mladića kome nije deviza iskoristiti što se može iskoristiti, pa da, da, se, da se svrsta u red moralnih ljudi poput Jusufa alaihi salama, koji je spomenut u Kur'anu upravo po tome, kada ga je zavodila i lijepa i ugledna žena, on je rekao, ja se bojim Allaha. I Allah ga je odlikovao poslanstvom, podarim posla, uh, odlikovao poslanstvom i odlikovao ga kao čovjeka na dunjaluku na ahiretu. Ili poput onoga kovača o kome nam priča Malik ibn Dinar, poznati e, učenjak i pobožnja, kaže ja sam u svom komšilku imao jednog kovača koji je se razlikao od svih drugih kovača. A po čemu? Kaže, on je mogao vatru, vatru uzimati svojom rukom i stavljati dole pod ono željezo. Niko to nije. On je uzimao vatru kao što mi uzimamo dinare i virheme. Pa sam jednog dana upitao zašto, otkud to? otkud ti takav keramet i takva moć? Kaže ovaj čovjek, ovaj kovač, za ovaj keramet se veže jedna priča iz mog života. Jednoga dana mi je došla jedna oslimanka iz komšiluka, siromašna žena koja je imala djecu, ne imala muža i tražila je novac da kupi hrane svojoj djeci. Međutim, ja sam je ucijenivao i tražio sam da mi se poda dobit novac. Dobit novac ona je odbijala odbijala na kraju je morala pristati i rekla je pristajem pristajem ali prije nego što to uradiš zaključaj i zatvori sva vrata rekao sam joj zatvorio sam i zaključao sva vrata a ona je odgovorila nisi jedna jedna si zaboravio zaključati ali njih svakako ne može zaključati pa sam rekao ja bolje poznajem kopno vrata na svojoj kući ja sam zaključao sva vrata Ona je rekla, vallahi nisi, Allahova vrata nisi zatočao. Zar se ne bojiš Allaha? I zar Allah, zar ne znaš da Allah sve vidi i sve čuje? Zar ćeš me obeščastiti na taj način? Zar ćeš povrediti moju porodicu, moju djecu? Zbog toga što sam ja potrebna da, kupim, da im kupim hranu? Kaže, kad sam te riječi čuo, ukočio sam se, krv mi se zaradila u žilama, odustao sam, odstupio i rekao sam, da vallahi neću, eno ti novac, uzmi koliko hoćeš. Ali prije nego odeš, prije nego odeš svojoj kući i svojoj djeci tražim od tebe da uputiš za mene dovo Allahu subhanahu wa ta'ala i onda je ona rekla digla je ruke i rekla gospodar moj zabrani ga vatri na dunjalu koji na ahiretu zabrani ga vatri na dunjalu koji na ahiretu i evo blagodat te dove ja kušam na dunjalu vatra me ne može pržiti a nadam se niša da ću tu milost osjetiti, osjetiti na ahiretu e, dakle Vrijeme je, braćo i sestre, da se vratimo izvoru naših ponosa, izvoru sreće i dostojanstva, izvoru upute i vječnog užitka na obodva svijeta. Dakle, vrijeme je da zakucamo na vrata teube, na vrata istinskog pokojanja, prije nego što nam smrt dođe, a tauba je, na zaboravimo ovo, tauba ili mogućnost pokajanja u islamu je samo jedan segment ove savršene vjere koja odgovara svakom čovjeku u svakom vremenu jer ona nas vraća u život i budi na novu nadu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u hadisi kuciju Ja ibadi innakum tuhtiruna bil lejli wal nahari wa ne agfiru dhunuba jami'a pastavu firuni agfir lakum O moji robovi, vi griješite i danu i noću a ja sam taj koji grijeha oprašta pa mi se obratite zatražite oprost i vidjet ćete da ćemo ja oprostiti a poslanici se kaže Allah pruža svoju ruku danju da oprosti onima koji su griješili noću i pruža svoju ruku noću onima da oprosti onima koji su griješili dani. Imam Buhari bilježi hadis od Hakima ibn Hizama koji je kada je primio Islam pitao poslanika s.a.v. Ja Rasul Allah, hoće li, hoću li ja imati nagradu? On je bio bogat čovjek, poznat po bogatstvu. Za sadaku koju sam dijelio prije Islama. Dakle, za ovo sam dijelio sadaki, što sam pomagao ljude prije sam primio Islam. Kaže poslanika s.a.v ti si primio islam sa svim onim što si od dobra uradio. Dakle, čak dobra djela iz džahilijeta, prije islama koja si radio, Allah će te zato nagraditi kad primiš islam. I ne samo to, nego će loša djela koja je čovjek radio prije pokajanja, pa se pokaju, na sudnjem danu Allah pretvoriti u dobra djela. Pretvorit će u dobra djela. I svoje milosti, jer je Allah, Tawwabur Rahim, onaj koji prima pokajanje i koji je milosti, njegova milost je pretekla njegovu srđbu, Sjetimo se slučaja kada je Poslanik Selem vodio bitku sa, sa plemenom Hevazin. Nakon bitke, nakon bitke zarobili su nevjernike muslimani, među tim nevjernicima bilo je žena i djece i tako dalje. Jedna žena je izgubila svoje dijete. Jedna izgubila je svoje dijete i tražila ga je i očima i srcem i dušom, nije ga mogla vidjeti. Na kraju je vid, ugledala svoje dijete i potičala je prema njemu i onda ga je privila u svoje naručje otkopčala svoju košlju i dala mu da jede. Njene suze su obule njegovo, njegovo lice, nječije lice. Poslani se srnem kada je to vidio, upitao je ashaabe, šta mislite bili ga bacilo u vatru? Pa da bi sad mi naredio zarobljenicima, da naže vatru, pa da majka ta baci svoje djete u vatru. Kažu, ja Rasulallah, kako će ga baciti u vatru, to je plod njenog srca. Ne može nikako se Sanka odgovara, tako mi onoga u čijih ruci moja duša. Allah je milostiviji prema ljudima od ove majke prema ljudima. Allah je milostiviji prema ljudima od ove majke prema, prema, prema njim djetetu. I zbog veličine njegovog oprosta ponudio je teugu svakom čovjeku bez obzira na veličinu grijeha, bez obzira na mnoštvo grijeha. Jer braće i sestre, zapamtimo ovo, svi kuranski ajeti, u kojima su ashabi postavljali pitanja Muhammedu sallallahu alaihi sallam o bilo čemu, o svim životnim stvarima, o svim, a, kad postave pitanje, uvijek posle toga dolazi reci Muhammedu. Jes el uneka anil anfal, pitajte o ratnom plenu. Kulil anfalu lillahi wa rasul, reci, plen pripada Allahu i poslaniku. Jes el uneka anil ruh, pitajte o duši. Kulil ruhu min amri rabbi, reci, duša je stvar moga gospodara, vi o tom malo znate. Pitaju te o siročadima. A reci, svugdje je uvijek je odgovor, reci Muhammede, za tu stvar tako i tako. Za tu stvar slijedi takav i takav propis. Osim u jednom ajetu. Osim u jednom ajetu. U ajetu gdje Allah Đelešanu upozorava poslanika da upozna ljude sa gospodarom kad hoće da mole Allaha za oprost, da se njemu obrati. Wa ida se eleke ibadi anni, kada te moji robovi za mene upitaju, nema reci Muhammede, ja sam blizu nego inni kari zaista sam ja blizu nema posrednika između Boga i čovjeka nema posrednika između Boga i čovjeka nikakav pop ni hođa ni bilo ko drugo ne, mo ne može ti oprostiti grijehe ne može biti posrednik između tebi tvoga gospodara kad god se iskreno vratiš gospodaru svjetova podigneš svoje ruke vratiš se istinski zatražiš oprost naćeš da Allah oprašta vidjet ćeš to i osjetit na sebi, na svom životu, u svojoj duši, u svom, u svom srcu. Dakle, to je važno, to je važno pomenuti i važno se istinski vratiti Allahu dželle šanu. Zato, braći i sestre, požurimo sa taubom koja znači istinski život. Vratimo se Allahu dželle šanu da bi nam se smilovao, da bi nam grijeh oprostio, da bi popravi naše stanje i da bi nas svojim miloš uveo u džanet. Amin. Jazakum Allah, hajde, subhanakam Allah, hamdik, ašanak.